naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umijete nikako drugačije osim kao muslimani. Nakon svega toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je ponovo poživio, dozvolio se okupimo na ovom barač mjestu, da ga slavimo i veličamo kroz spominjanje njegovih veliki, veliki imena i savršenih svojstava. Poslije toga zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala što je našoj braći muslimanima u Egiptu olakšao i onoga prijesednika Taguta, znači sa te vlasti, smijenio. Tako da njemu Subhanu wa ta'ala zahvaljujemo na tome. Molim Allaha Subhanu wa ta'ala tog narod, braći našoj, podari najbolje godnje koji će znati pravo Allaha Tebare Kevetala i pravo muslimana, odnosno podanika koji žive tu. A zatim, draga braćo, nastavljamo govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala. Večeras, posle Allahovog imena, Al-Alim, Al-Alim, al alam dolazi jedno veliko Allahovo Tebare koje dala ime. inače, ova tri imena koja smo radili prošli put i koja ćemo raditi večeras i u narednim predavanjima, su od velikog značaja za muslimana, za jednu osobu koja voli i živi, znači onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. Zbog čega? Zato što je to, kako učenjaci kažu, svijest da te Allah te bareke wa ta'ala motri, prati, vidi, da mu ništa znači nije, kod tebe od stanja tvoga znači nepoznato. Allah te bareke ta'ala odlično zna tvoje stanje i prošli put smo znači govorili o tom velikom Allahom te bareke ta'ala imenu. Međutim, večeras govorimo o drugom imenu, a to ime je Es-Semije. Znači, Allahovo te kevetala ime koje ima značenje, kako bi se moglo znači, u našem jeziku kazati, onaj koji sve čuje. Znači, Allah Tebare kevetala je gospodar svjetova koji se opisao, znači, pored toga što je zasluženo u se i da se obožava gospodar istinski vladar, da je on milostiv i samilosti, da je on taj koji sve čuje, odnosno da onaj koji sve vidi, da je on taj koji, subhanahu wa ta'ala, sve čuje. U jeziku, nama je svima poznato značenje, znači sam je onaj koji čuje i mi svi znamo što u jeziku znači, osoba koja čuje, čovjek koji čuje, zati kažeš čuo sam, to je poznato. Međutim, nekada ima značenje e, onaj koji mnogo sluša i vidjet ćete kako je Ibnu Kajim opisao znači, značenje o, ovog osjetila, čuo sluha, kakve, kakva značenja nosi. Allah te bareke ve ta'ala je židove opisao u Kur'anu riječima وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ A židovi su oni koji semma'un, koji mnogo slušaju laži, izmišljotine. I to je njihov znači, opis i karakter kako je Allah je tala opisao u Kur'anu. Ali je nama ovdje dokaz šta? Sema'un. Oni koji mnogo slušaju laže. Što znači da e, sama, riječ u arapskom ima nekada značenje da mnogo slušaš nešto, a oni su opisani da su mnogo slušali izmišljotine, odnosno laže. Rekao Zodžađ Rahimahullah da ima značenje u jeziku eđabe, što znači uslišati, odazvati se. Jeste. Njega spominjemo znači, u svakom predavanju, poznat arapski jezičar, koji je izuzetno poznao naš znači, arapski jezik, tako da su učenjaci, onaj, svi koji pokušavaju da dođu do značenja Allahovi Tebare Kvetala imena, ne mogu znači preskočiti da njega ne spomenu. S da ćemo akidi i da će pojedinaca učiti koliko su bili poznati po šarijskoj akidi. Ali ne uzmemo znači značenja šarijske akide, nego uzmemo jezička značenja šta su kazali po pitanju, po pitanju ovih Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena. Ovo Allahovi Tebare Kvetala ime spominje su u Kur'anu na 45 mjesta. Znači, spominje su u Kur'anu na 45 mjesta, neka od ti su Inneke anta samiul alim. Allah te barek ta'ala znači govori i opisuje ti u istinu si onaj koji sve čuje i sve zna. I ovo je suri Bekare 127. ajde. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala opisuje na drugom mjestu one koji su ibadete činili drugima mimo Allaha, mimo Allahu te barek ta'ala. Pa kaže Kul eta'budune min duni Allahi ma la jemliku lekum darren vela nefa'at Zar ćete obožavati oni koji vam ne mogu nikakvu korist niti štetu doprinijeti? Da takve da obožavate. Zatim Allah te barek ta naslova pa kaže Wallahu huwa sami'ul alim. A Allah je taj koji sve čuje, sami i onaj koji sve zna. Što znači da je on te je tada zaslužan ujedno, znači u istom trenutku kori e, lažne bogove, lažne idole mušika koje se obožava do mogu čuti, niti mogu kakvu korist učiniti, niti ne da ću otkloniti. A on, subhanahu wa ta'ala, je Allah koji je zaslužan, radili smo znači znači imena, zaslužan da se obožava, ali on taj koji sve čuje i sve zna. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu, innehu semijom karim. I znači, obratite pažnju kako Allah Tebare koja tada spominje svoja lijepa imena i kako ih završava. Zaista je on taj koji sve čuje i on je blizu. Karib. Sve čuje, ne samo da je semije, nego je karib. Da je on blizu. Ovim svojim znanjem, svojom moći i snagu, da pruža pomoć znači, vjernicima. Zatim kaže Allahu jesma'u tehavu kuma inna Allahe sami'un basiru zaista Allah čuje vaše međusobne razgovore, što ukazuje da sve što kažemo, a vidjet ćemo kako se znači kada se odnosi na Allaha Tebare barek čuje vaše međusobne razgovore i završava da je on taj koji sve čuje i koji sve vidi. Znači pogledajte, Allah šan sve čuje i sve zna, zatim spominje da je on taj koji sve čuje i da je on znači blizu, zatim kaže da on sve čuje i da je on taj koji sve sve vidi. Tako da treba znači obratiti pažnju na te stvari završetka, posebno kada se upućuje dova Allahu te Kvetala, kako završiti svoju dovu kao što su završavali vjerovjesnici, poslanici i odabrani znači sljedbenici umeta poslanika sallallahu alihi sellem. Kada se odnosi na Allaha te znači značenje, učenjaci su kazali, poput znači imama, Taberija rahimahullah gdje kaže وَهُوَ al basir Zaista je on taj koji sve čuje i sve i sve vidi. Da je on taj, znači gospodar svjetova Allah koji se opisao, znači ovim savršenim osobinama, pa kaže on je taj što čuje sve što njegova stvorenja govori. Znači, znam se danas koliko sad u ovom trenutku ljudi priča, govori. Neko nešto, neko nešto. Allah te bare kod danas sva ta stvorenja, znači dobro čuje, sve te glasove dobro zna, gdje su, šta su, odakle su. Čak učenjaci kažu da zna i da čuje prije nego što taj glas znači nastane Prije nastanka glasa Allah te barek tada čuje taj glas, suha. To znači svojstvo sluha gospodara svjetova koliko je znači uzvišeno, savršeno i koliko je rašo svojstva stvorenja. Zatim Ibn Kesir Rahimahullah kaže on je taj koji čuje sve govore svojih robova a Hatabi Rahimahullah kaže za ime Semi da ima značenje prije svega da je tu večenica od imena Samije. Znači onaj koji čuje. I to je slabijeg značenja od imena Semije. Ovo je Semi, znači mu u arapskom, e, znači večerica, po pitanju Allahovog te bareke znači slušanja. Poput kaže El Alim, koji je poznavalac, koji zna, Međutim, el alim, daleko jače je značenje od alim, to smo prošli put govorili, ili el Kadir i el kadir Da su to jačijih značenja i sadržaje koje nose znači u sebi ta Allahova te barek imena. Zatim kaže, on je taj koji čuje sve tajne razgovore. I ovo su imena koja nas odgajaju. Koja te odgaja, Habib. Zbog čega? Zato što neš sebi dozvoliti niti da se došaptavaš niti da ogovaraš ako te neko ne čuje tvoje braće, ali te bare tala čuje. I zato su ove, znači ova imena, kako kažu učenjaci, imena na, sa kojima odgaja svoju djecu. Od malena i uči, znači da je ova te koji je el alim, koji je semi, koji je el basir, el habir. Zbog čega? Zato ga riješ poslati u školu pa ćeš pratiti nekog ko će ga znači nadgledati, vidjeti šta radi, jer će on uvijek u srcu imati šta ima u Allaha te bare kvetala, da je on taj koji ga motri, koji ga vidi. I sad ova dešavanja koja su bila u Egiptu, jedan od šehova kada je uh, savjetovao ljude koji su izašli na ulice demonstrante, kazao što nemojte slučajno sebi dozvoliti da uzmete, otuđite imovinu, znači sa ulice, iz onih aparata, bilo šta, da znači, e, posluga da je neka od tih ustanova razvaljena na dohvat ruke, nemoj to činiti zato što ti nije to dozvolio tvoj nije imetak, makar ga kršćani posjedovao nije ti halal taj imetak da ga diraš. I to su znači fetve učenjaka. Međutim, što je kazao? Kaže, ako nema policije, znači sad se ne bojiš policije, jer je policija je ili tamo je vamo, znači odšli su sa ulice, ako se, znači, do tada se bojao policije, nemoj, znači, da sebi dozvoli širevate bare dara taj koji stalno brije, stalno vidi, znači, ništa mu ne promiče njegovom nadzoru. Sjeti se, znači, gospodara svjetova da je on taj koji vidi i čuje, tako da ne bi sebi dozvolio kojim slučajem da uzmeš nešto što ti nije, znači, što nije tvoje, što nije tvoje vlasništvo. Tako je da je ova djeca koja se odgoje na ovim velikim Allahovim te i imenima i značenjima, daleko će biti svjesni Allaha gospodara svjetova i neće upadati, zapadati u one situacije u koje zapadaju drugi. Nećeš ti biti potrebno da ga pratiš do škole, od škole ili da kažeš molim te pripazi, vidi što radi kako radi. Ako ovo, ova ima kuđe u srce tog djeteta. Ako ga prepustiš drugima da ga odgajaju, a nisi ga odgojio na ovim velikim Allahom te bareke vetala imenima, akidi, imanu Allaha te bareke vetala, imat ćeš prilat čitav život. Čita život. Znači svjedoci smo oni koji su bili u džahilijetu, kako su bili odgajani, šta je to njima nedostalo, zbog čega su takvi bili. Međutim, kad im Salate Bareke je tada smilovao, kada im je ukazao na pravi put, na ova ima je svatanje razumijevanja Allahovi te Bareke je tada ajeta, ajeta i hadisa poslanika i alaihi kako se život znači mijenja. Tako je, nemoj dozvoliti da život djeteta prođe poput tvoga života, nego od mali nogu ustađuje ovo kidu, a ima u srce, u srce djeteta. Znači, koji znači, čuje sve tajne razgovore, bilo da se obavljaju, odnosno izgovaraju glasno ili tiho, ili šapatom ili u mislima, znači misli što prikrivaju. To gospodar svjetova sve čuje. Znači registruje sve te, sve te znači, glasove i ništa mu toga nije, nije skriveno. Pa dalje nastavlja pa kaže nekada ovo ime ima značenje uslišati, odazvati se. Znači uslišati i odazvati. I navodi hadis poslanika sallahu alihi wasallam od Enesa radi Allah anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam imao običaj učiti poznatu dovu gdje kaže Allahumma inni a'udhu bika min qawlin la yusma. Gospodaru moj, utječem ti se u arabskom došao kaul la yusma. Bukvalan prijevod bio od govora koji se ne čuje. Subhano. Da li znači je prihvatljiv takav govor? Neprihvatljiv je. Znači kako možeš nešto kazati da gospodar sve to ne čuje? Ne. Znači ovdje je značenje ovoga znači glagola la yusma utječem ti se od ove koja nije mustadžaba, koja nije znači prihvatljiva i kabul po tebe. Zato značenje ima šta? Eđabe, onaj koji se odaziva, koji slišava dole. I to je znači u ovome hadisu poslanika sallahu alijih wasallam, to značenje u nastavku wa amelin la yurfa i od djela koje se ne uzdiže ne podiže tebi, znači utječe se gospodaru svjetova takvog djela kojeg činiš, a na kraju subhanala to djelo propadne, ne bude podignuto kod gospodara svjetova, ne bude kabul, ne bude prihvaćeno kod njega, pa kaže poslanik sallallahu alihi vseleme wa Kalbin la jahša i srca koje se ne boji, koje ne osjeća strahopoštovanje prema gospodaru svjetova. I ova dova jako bitan da se uči Zatim kaže poslanik sa selem va ilmin la yanfa. I o znanja koje ne koristi. Možeš naučiti Habibi, danas smo svjedoci da mnogo mi učimo i dokaze i argumente, ovo je halal, ovo je haram, dozvoljno, zabrajno. Međutim, trag koji zaista ta nauka treba da na tvoje srce jeste Habibi da se to o, doživi u manifestu tvojih dijela da drugi to vide, zaista da uvide na tebi da je ta, to znanje prouzrokovalo kod tebe pozitivne stvari. A ovo znanje koje znači, imaš, a ne koristi, a kako će znači, koristi? Koristiš ako budeš radio po njima. ako ne budeš radio nećeš imati koristi. Makar ti znao i kutubu, Sita i kutubu, tisa i ostalo, šest ovinskih zbirki, devet, Kur'an na pamet. Zato smo kazali, onaj koji nauči Kur'an u onome predavanju kada smo spominjali, E, ko nauči Kur'an, jedan od e, govora učenjaka, koji nauči Kur'an, nauči Allahu te bareke vetara imena. Jel, znači hafiz Kur'ana ima nagradu dženneta zbog ovog hadisa, ko nauči 99 imena uči u džennet. Ali su učenjaci odgovorili hafiz Kur'ana, znači može biti i fađir, onaj koji javno griješi, znači čini i djela sa kojima gospodar svjetova nije zadovoljno. Tako da kažu, ne može ući znači tu, nego onaj koji nauči, shvati i razumije radi po tome. To je nagrada. Naučiti, svati rati po tome. Ko hoće, znači nagradu. I to je znanje koje koristi. A znanje koje ne koristi, naučio si, recituješ, spominješ, izgovaraš, međutim tragova nema. Rada po tim Allahim te barek imenima nema, tako da od toga nemaš nikakve koristi. I poslanik sallallahu alihi wasallam se utjecao Allahu te barek za ova četiri velika djela. Da ga sačuva toga. Poslanik Ali Veselam je bio najčestitiji, najveći vijenik, najveći mu'min. Ova dova poslaniku Ali Veselam nije trebala. Treba znači umetu, podučio umet koji dolazi poslije njega i koji su bili u njegovom vremenu i nakon njega i do sudnjega dana da uče jer u ovim stvarima je velika opasnost. Da ima srce koje se te bare tala ne plaši, ne boji. Kakva ti je korist od takvog srca? učiš, ta nauka ne ostavlja tragova na tebe, bi ne radiš po toj nauci, nemaš nikakve koristi. Učiš dovu subhana, znači trudiš se, nađeš vrijeme i prostor, obraćaš se gospodaru, dozivaš, pozivaš, nema znači Allah te ne odaziva se na to Radiš djelo, ono se ne uziže, Allah te barek vetala. Znači uvijek da ti, znači, da ti radi ta svijest o Allahu te bareke kako mu se približiti, a u istom trenutku da on te bareke vetala bude zadovoljan sa tvojim postupcima. Zatim nastavlja pa kaže, ili kao što klanjač u namazu kaže, sami Allahu limane hamida. Mi znamo što znači, jel? Kako bi prevodili? Čuo Allah onoga koji, koji ga hvali. Međutim, ovdje je šta? Eđabe Allah. Allah se odaziva onome koji ga hvali, neki kažu eđib u imperativu, u naredbi, odazovi se gospodaru onome koji te hvali. Pogledajte različitog značenja. Znači ima to značenje gospodaru, odazovi se onome koji, znači dola, upućuješ dovu. A semi Allah, Allah žal svakako čuje. Koga hvali, koga ne hvali, ali ovdje dola znači gospodaru, odazovi se onome koji te hvali, pohvaljuje i koji te doziva. I ovo znači je sve spomenuo Hatabi Rahimahullah u značenju Allahu te Kvetala imena. I Ibn Kajim Rahimahullah kaže za ovo postoje četiri značenja. Za ovu osobinu slušanja e, postoje četiri poznata značenja. Prije svega, znači ono što je svima nama poznato, mogućnost slušanja, odnosno ti dolazi e, e, glas koji ti osjetiš, čuješ i to je ono što svaka od nas Allahom voljom, znači čuje tako gospodar sve to vas sve čuje. I dokaz za ovo jeste Wallahu jesma'u u rekuma. Allah čuje vaše međusobne razgovore, dogovore, priče koje spominjete i pričate. Inna Allahe sami'un basir. I Allah je taj koji apsolutno sve čuje i apsolutno znači sve vidi. To je dokaz znači da Allah subhanahu ta'ala čuje. Dalje, ili poput, znači, ajta u suri Al-Imran, gdje Allah te barek ve ta'ala kaže لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا Allah je čuo riječi oni koji kažu zaista je Allah te barek ve ta'ala ne uzubila, to su njihove riječi, siromašan, a mi smo agnija, mi smo bogati. A čuo je njihove riječi. Kako god znači da su kazali Allah te barek ve ta'ala je čuo te riječi. Tako znači da je ovo dokaz za ovo prvo, znači mogućnost slušanja, da on subhanahu wa ta'ala čuje. Drugo značenje jeste razumijevanje i slušanje, odnosno razumijevanje onoga što čuješ. To su odnosi na nas. Svi mi nekada čujemo nešto, da li svi to razumijemo? Da li to pojmimo? To znači ima isto značenje. Čuti, razumjeti, pojmiti i raditi po tome čuti, razumjeti, pojmiti, raditi po tome. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže La te kulu ra'ina, wa kulu unzurna, wasma'u. Nemoj da dozvolite sebi da govorite šta? Ra'ina. Ali kažete unzurna, wasma'u i vi slušajte. Znači, u jezičkom znači vi slušajte, ali se ovdje ne, misli znači, na bukvalno slušanje. Znači, samo da čuješ. Nego vi to što čujete, dobro shvatite, dobro razumite, zatim radite po tome. Znači nemojte samo tako govoriti, nemojte znači ovo što se obraćamo, samo čuj to. Nego to razumi, pojmi, shvati i radi i radi po tome. Zatim drugi dokaz tome jeste da Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Oni kažu mi čujemo i pokoravamo se. I dok im kaže ovdje ovo slušanje, Znači zahtjeva mi čujemo, razumijemo, shvatamo i radimo, pokoravamo se tome što smo čuli. Jer čuješ, a ne razumiješ kako ćeš se pokoriti tome ako nisi razumio. Ili koliko danas ljudi pogrešno shvati, razumije i radi po tome i ubijeđeni da je to to. Međutim, ovo se zahtjeva znači ono što čuješ, da dobro shvatiš, da razumiješ to, a zatim da se odazoveš kroz pokornost gospodaru svjetova u ono što te poziva, što ti pojašnjava. Zatim ima značenje uslišiva, znači eđabe ili džabe, znači da se Allah te odaziva, da uslišava one koji normalno ga spominju, e, dozivaju, vape ili znači uče dovu koji Allah te bare koja tala čuje i dokaz je da, zato kako Ibn Kaj navodi sami Allahu limen hamida. Odazvao se Allah onome koji ga pohvaljuje i koji mu zahvaljuje. Četvrto značenje je prihvatanje. Znači sem ima značenje da prihvatiš to. Kako? kaže sama'une lil Opisani su židovi da su oni ti koji mnogo slušaju, mnogo slušaju laži, izmišljotine, ali kako slušaju? Nije samo slušati, nego i prihvataju. Oni znači samo što čuju, ne znam, da mnogo slušaju to, nego i prihvataju i rade po tome. Zato treba se paziti čovjek kada se nalazi u nekom društvu gdje se vrijeđa Allah, gdje se vrijeđa poslanik, sallallahu gdje se vrijeđa vjera, Zašto? Slušaš to Habibi, a ne reaguješ, ne koriš. to kaže Allah te barek ta'ala, ako ostaneš tako stanju, i ti si poput njih. Moraš da reaguješ na to, znači kažeš haram, ne mogu, na, na kraju ako nisi upozorio riječ, pa ustaje napusti to sjelo. Jer su opisani da slušaju to i znači niti negiraju, niti se protive tome. Ti znači ako ne negiraš, ne protiv, ti si zadovoljan s tim. Makar u svom srcu osjećao nešto što je suprotno tome. Ne smiješ dozvoliti sebi da se nađeš u takvoj skupini, da šuti da slušaš to, da se vrijeđa Allah, te, znači svjetnja tvoja, onaj koji se obožava, zatim poslanik reza, njegov din, vjera, propisi, da sjediš i slušaš. To ti nije dozvoljeno. I vidite znači kako je značenje. A kad ovo shvatiš, ova značenja, razumiješ, a vi koliko se onda znači vidice otvaraju. Zatim kaže, fikum se ma'une lehum, opisujući munafike, među vama su oni koji slušaju, ne samo da ih slušaju, znači je maun, oni njih slušaju, ali to prihvataju što? Čuju. Među vama su znači oni koji njih slušaju, to znači njih slušaju i rade, prihvataju to i rade, rade po tome. znači što to znači kako im kaj navodi? Navodi znači u značenju SMA. Šta su plodovi spoznaje ovi, odnosno ovoga velikog Allahov Tebare Kvetala imena? Prije svega prvi plod, a to je da potvrdiš Allahu te bareke ve ta'ala svojstvo sluha. Što mnogi znači danas koji se pripisuju islamu negiraju. Znači potvrđuješ gospodaru svjetova da on čuje. Apsolutno sve čuje znači i ništa mu nije nepoznato. Šta god da kažeš šapatom, glasno, u društvu, znači kada dođu i mase ljudi kada uzvikuju, povikuju, Allah gospodar svjetova sve, sve znači dobro čuje. I ne samo da dobro čuje, nego šta razumije, znači svaki glas, svaku potrebu, svaku razliku između tih glasova, što puče na uzvišenost gospodara svjetova, njegovu veličinu, moć. I u slučaju, znači, s druge strane, ne smiješ razvoliti da poistovijetiš Allahova te bareke vatala svojstva sa svojstvom stvorenja. Da kažeš njegov sluh neuzubila je poput naših slu. Ti koji si nemoćan, si čušan. Sada možeš da čuješ mene, ali ne možeš pojmiti možda, ne možeš razumjeti. Ili ja tebe, čujem, ali te ne mogu shvatiti razumjeti. Jer to koristi sa gospodarom svjetova. Ili kada se masa na jednom mjestu počinje obraćati i dozivati sa raznim rečenicama, ti ne možeš ti rečenice. Niti shvatiti, razumjeti, niti pojmiti. A gospodar svjetova, zamislite mase, milijone, milijarde, sve što govori, sve što ispušta, bilo kakav zvuk, glas, gospodar svjetova razumije. Razumije. I čuje. To je znači velika, velika, velika veličina gospodara svjetova. Zato je Buharija u svom sahihu nazvao poglavlje kane Allahu sami'an basira. Zaista je gospodar svjetova kakav, onaj koji sve čuje i sve vidi. Zašto? Je baš tako poglavlje znači, učinio u svom Sahiju. Ibn, znači, Bapal, poznati komentator Buharija u Sahiha, pojašnjava zbog čega je imao cilj Buharija, rahimahullah, ovog, znači da ovako osloji poglavlju u svom Sahihu. Kaže isključivo da bi odgovorio kome? Onima koji negiraju Allahova svojstva ili koji kažu da su svojstva gospodara svjetova imena sva jednog značenja što su spominjala na početku. Da je Allaho te barek ime El Basir, Es Semi, poput imena El Alim. Da nema nikakvi razlika u tome, da je razlika u čemu samo u harfovima. Znači El Basir, Osami, vidimo razliku u harfovima, u slovima, i el alim, znači su istog značaja. Pa kaže, oni koji tako tvrdi, njih obavezuje druga stvar, a koja je, pa kaže, obavezuje da poistovijete gospodara svjetova sa slijepcem. Kako? Pa ta tvrdnja ih obavezuje. Kaže, to je poput da slijepac kaže, ja znam da je nebo zeleno, ali ga on ne vidi. Znači. Znači, ali Allah čuje, ali ne vidi. Znači, to njih takva tvrdnja obavezuje. Ili kaže da kažu da uh, poistovijete Allah te bare koja sa e, osobom koja je gluha. Kako? Kaže, da kaže čovjek koji je gluh, ja znam da osoba pored mene, znači posjeduje e, moć govora. Jel? Da govori da se sluša, međutim ja ne čujem. Znači tako da opisiš gospodara svjetova. Da zna da si to posjedio, ali to ništa ne čuje gospodar svjetova. Znači taj tvrdnja obavezuje tome. Što znači nije ni u slučaju dozvoj, niti, znači ne smije čovjek sebi dopustiti, Ovo je kufr, ovo je nevjerstvo, ovakve tvrdnje. Znači da gospodara svjetova da mu onaj, negiraš neka svojstva kojima je Sun subhanahu wa opisao, to je kufr, nevjerstvo, mi smo navedili u pravilima tamo. Ili da negiraš sva, Allahova Tebare Kvetala imena ili sva njegova savršena svojstva. Jer nema sumnje da gospodar svjetova koji se opisao sa mnoštvom e, lijepih imena, isto tako svojstava, to ukazuje na savršenstvo, jer onaj koji ima samo jednu osobinu, pogledajte kod ljudi, kod stvorenja, ako je čovjek taj koji čuje, a ne vidi koliko je to naks kod njega, jel, manjkavost. A ako čuje, vidi koliko je to pozitivnost kod njega, jel, uzdiže ga već, može da shvati, može da vidi. A ako još priča, pogledajte pored a gospodar sve to opisao sa tim savršenim svojstvima, što ukazuje svako svojstvo koje se opisao, ukazuje na savršenstvo nad savršenstvom. Zatim drugi plod spoznaje ovi Allahovi te bareke imena jeste da Allahova svojstva savršenstva ni u kom slučaju nisu poput, poput e, osobina stvorenja. Ni slučaju. Jer oni koji prigovaraju ehli sudnetu, kažu vi ste mu vi znači e, činite da je gospodar poput stvorenja. Zbog čega? Pa kad kaže to on čuje, on vidi, posjeduje sluh, vidi to, kao činiti ga poput, ne, mi kažemo, to je sve znači posjeduje, jer je sam sebe Subhanahu wa opisao takvim osobinama i svojstvima, ali ni u kom slučaju nije dozvoljno ulaziti u kakvoću, kako je taj znači sluh, vidi niti je dozvoljeno da kažeš njegov vidje poput stvorenja. To je sve kufr. Ali sudac smatra je to nevijesto ko tako kaže. Ali potvrđi ono što je gospodar potvrdio za sebe. Ne možeš negirati ono što je gospodar kazao. U arapskom jeziku jasno znači i precizno to znači. Ne možeš ti ka, e, ne misli se na to, misli se na ovo. Znači, došlo je, znači, rečenici. Allah ima ruku, ne, nije to ruka, nego je to snagu koju on posjeduje. Bježiš od onog značenja kako je došlo. Tako smo mi tim pravilima da to nije znači dozvoljeno nikom slučaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna halakna li min nutfatin emšahin nabtalihi fađa'allahu sami'an basira. Mi stvaramo čovjeka od jedne smjese sjemena, zatim ga iskušavamo i kaže činimo tog istog insana, to stvorenje koje je došlo, sami'an basira. Mi mu dajemo znači moć vida i moć čega? Pasira znači i e, sluha, da čuje i da vidi. To gospodar svjetova znači ukazuje na to stvorenje koje utrobi majke ništa ne čuje. A to detaljnije pojašnjava pa kaže gospodar svjetova Wallahu ahrađaku min butuni ummehatiku. Allah je taj koji vas e, izvodi iz utroba majki na svjetlo. Znači čini da izlazite iz tih utroba pa zatim kaže La ta'lemune šeja ništa niste znali, niste imali bilo kakvu, znači, spoznaju prije toga, ništa. Znači, u svakoj stomaku ništa ne zna. Pa zatim nakon toga vađale lekum sema. I prvo gospodar znači, opisuje pa kaže i on vam čini da imate sluh u jedini. I to trebate dobro da te pažu. epsar. I da imate znači moć vida. U množini je došlo epsar. Zatim wal ef'ide la'aldekum teškurun. I da imate razum kako biste gospodaru svjetova zahvaljivali. Pogledajte, znači ovdje Allah kaže seme. Prvo spominje, znači da je nakon izlaska iz utrobe majke da čujete, zatim da vidite, nakon toga šta? Da to razumijete. Kako biste gospodaru svjetova zahvaljivali. Taj redosjet kuranski koji je došao u je da je gospodar svjetova tvorac koji je objavio znači e, tu spoznaju, tu nauku u stvaranju čovjeka, a mi znamo da Allah oblikuje čovjeka u utrobi majke, da mu daje znači i, i vidi, sluh i sve, znači kompletno se oblikuje nakon dolaska meleka kada udahne, udahne u dušu. Međutim, šta se dešava tu ovdje? U, u, Allah te ukazuje prvo sem, da ti je dao sluh, nakon toga ti je dao znači, vid, nakon toga razumijevanje. Danas je medicina isto tako znači, dokazala da prvo što osoba može da kada izađe na ovaj, dođe na ovaj svijet je ono što čuje. Ne vidi, znači nije u tim prvim danima ona koja vidi. Čak nekih navodi deset dana, znači da dijete novorođenče ne vidi. Kad presješ prst ne može da prati, ne vidi. Nakon deset dana počinje znači da vidi. A da li u tih deset dana razumije ne razumije. Što god da kažete ovo je niti pamti, niti sluša, niti pojmi, bilo što da govoriš. Pogledaj kako tamo kuranska govora Allah te barek precizno izražavanje gospodara svjetova kada opisuje stvaranje čovjeka i kada dolazi na dolazak, znači na, na da prvo što čuje. I kažu učinjaci, to je osobina inače sluha. Mi znamo da dolazimo do spoznaje na Dunjanu koji je povezan sa Allahom te barek imenom koji smo radili prošli put, El Alim. Pet osnovnih čula, znači koje mi imamo osjetila, na osnovu čega dolazimo do spoznaje koje nam je gospodar svjetova dao, jeste čulo vida, e, čulo e, sluha, znači okusa, mirisa i dodira. To su znači osnovni pijet osjetila na osnovu čega mi e, dolazimo do spoznaje što nas okružuje. Jela Želšanos prvo spominje, znači ovdje sluh. Učenjaci kažu sluh je jedina osobina koja je prva koja dolazi sa čovjekom na i zadnja koja ga napušta kad odlazi na ahiret. I jedina osobina koja je pri tebi, koja znači živi dok spavaš. Jel, dok spavaš, što to ometa? Svaki znači pokret, e, šapat, govor, budite, trzate i sna. Ona je jedina koja je pri tebi, znači u tom trenutku. Zato gospodar svjetova kada opisuje stanovnike pećine, mladiće koji su bili u pećini, koji se sakrili, Mi znamo da Kur'an ukazuje na da su živjeli, odnosno spavali snom dubokim 309 godina. Allah, 309 godina su spavali. A nisu se probudili. Zbog čega se nisu probudili? Imali su sluh. Sva, kad prođe nešto, znači on čuje, ali gospodar sve to opisuje i ukazuje na to. Pa kaže, فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا I mi smo im, kaj je bukvalan prijevod, udarili po ušima i ostavili ih da spavaju tu određen dio godina. Ovo udaranje po ušima, učenjaci kažu, mi smo im ostranili, kaže, sluh. Da ne čuju. Zašto? Kažu mu Feseri, zbog toga, kaže, kad bi prolazili divlje zvijeri, bilo koja životinja ispred pećine, to bi ih kao metalo i, kaže, probudilo bi ih tog dubokog sna. Što gospodan, ti kad spavaš, što, zazvoni telefon, budi, budilnik imaš, ono, nešto će te probuti, kaže, probudi me, zovni me, budete svi. A i kad niješ, kad dijete prođe, brisne, ti se strzaš, nemoj metati. Znam se da će njih, kad su oni spavali, ali gospodar svjetova što je učinio, stranio je taj sluh. Učinio da ne radi, da ne funkcioniše u tim trenutcima I 309 godina su ostali, dok Allah te bare nije, znači, htio da nakon toga čuju. Zatim, na kraju Allah kaže, lalekum teškurun. Sad ste shvatili zbog čega, kada vam je dao sluh, vid, došlo je znači u množini. Sem jedino došlo u jedini. Ovo je znači slušanje ili e, čulo sluha jednina. Epsar je množina od, od pogleda, znači od vida, onoga što možeš pušti pogledom. I LF ide isto tako je množina znači od jednine. Kažući zbog čega je došlo ovdje ove dvije stvari, znači e, pogledi i razum, razumijevanje u množini, a sem dršu jedine. Kaže ovdje isto tako dolazi do jednog e, ukazivanja na muđizu Kur'ana i izražavanja, znači statistika izražavanja gospodara svjetova, stilu ovdje, jeste da sem slušanje, mi sad svi, što god da se desi ovdje u mešinu, čujemo, što ukazuje na jedno slušanje. Ali da li svi gledamo jednu tačku? Ne gledamo. Neko gleda možda ovdje, neko ovdje, neko ovdje, znači neko rame, ne gledamo jednu tačku. Zato je došla množina. A te kako razmišljamo sad svi ovdje koliko nas je znači, kako razmišljamo različito. Neko pokušava da možda shvati onaj prvi dio ajta, neko drugi, neko treći, neko... Pogledajte znači taj način, kad se razmisli i promisli o Kur'anu. A koliko znači, efrela je te debberune u Kur'an. Zar oni neće da promisle, da razmisle o Kur'anu. Allah što ukazuje, posjeće umet, da razmisle o Kur'anu, a kad razmisle o Kur'anu, nema više izlaza, onda moraš to prihvati i pokoriti se tome jer znaš da je to istina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže lejse ke i šej, lejse ke i šej. Ništa njemu nije slično. Gospodaru svjetova. Ovdje negira znači bilo koji vi sličnost sa stvorenjima. Ali u istom ajetu potvrđuje sebi savršene osobine, pa kaže vahuva mi al basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Negira znači da je poput stvorenja, nema znači e, nečega što je stvoreno, da je slično gospodaru i da je gospodar sličan, sličan tome, subhanahu wa ta'ala, ali on u isto vrijeme taj koji sve čuje i sve vidi, što znači ko promisli i razmisli o tome da Allah posjedi apsolutno znači i znanje, moć znači vida, ali njegov vid nije poput vida bilo kog od ostvorenja. Prenos ima Mahmed od Ajše radi Anha da je kazala Hvala Allahu čiji sluh sve upija. Zahvala se pa tek nakon toga prenijela događaj. Subhanu. Zašto? Kaže, došla je žena vjerovjesniku sallallahu alihi wasallam pa se požala na svoga muža, a zatim sa poslanikom sallallahu alihi veseleme razgovarala. A kaže, ja sam bila u kraju sobe i nisam bila u stanju da je čujem. Ajša, bila tu, znači nadohvat ruke, u istoj sobi, ali nije čula ženu koja je došla da se žali jedan na svoga muža. A kaže, nakon toga, gospodar svjetova je objavio ajet, pa kaže, kad sam je Allahu kaule tuđa ruke fi zauđiha. Allah je čuo riječi one koja je došla da se požali da svoga muža. A Ajša nije, zato, zašto sad je ona kazala hvala Allahu čiji slu, sve upija. Ona, ona, znači u čošku ne čuje, a gospodar svjetova je za sedam nebesa iznad Arša je čuo riječi one koja je došla da se požali na svoga, na svoga muža, pa kaže tešteki ila Allahi wallahu jesma'u teha wa rokuma, inna Allahe samijum basir. Došao je se požali na Allaha, a Allah kaže je čuo njihov međusobni razgovor i on je taj koji sve čuje i sve vidi. Onaj, mi smo ukazivali na ovaj kuranski ajet na početku, prvim predavanjima, da Allah subhanahu ta'ala nekada u ajetima spomene svoje ime na početku ajeta, zatim u sredini, zatim na kraju što ukazuje znači onaj opet na savršenstvo gospodara svjetova. I ovdje znači na puno mjesta gospodara svjetova spominje znači na početku, u sredini i na kraju svoje veliko svoje veliko ime. U drugom rivajetu je kazala te bareke ledi znači blagoslovljen nek je onaj koji znači slu se upija. I svi su ovi rivajeti, znači vjerodosni Ahmed Nesai, Mlumađa, Hakim, bilježe navedeno. Zatim drugi drugo poglavlje u Buharinom sahihu gdje kaže Buhari, rahimahullah, pokuđeno je pretjerano podizati glas prilikom tekbira. I naravno dokaz mi je znači, e, izlazak sa poslanikom sallallahu alihi wasallam, kada je skupina izašla pa se popije na jednu uzvišicu pa su donosili telbiju i ustalo su tekbirali a u isto vrijeme su podizali svoje, svoje glasove. Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam, kazao ovo ljudi polako u smislu značenja spustite svoje glasove, pa kaže poslanik alejhi ve wasallam ja e, innakum la tad'una asama wala gaiba. Zaista vi ne dozivate niti prizivate nekoga koji je gluh, niti onoga koji je znači odsutan. Allah subhanahu ta'ala čuje i prisutan i ne podiže svoje glasove. Nikada Allah te bareke veličaš a što ukazuje da on čuje i tvoj šapat, vapaj, bilo u kakvom trenutku ga pozoveš, zoveš, kontroliše tvoje misli. Što ti nam padne, svetova zna. Poslije to smo prošli put pašnjavao. Innehu makum, innehu samijun karim. Zaista je gospoda svjetova uz vas, s vama, i on je taj koji sve čuje, koji je jako, znači blizu vas. I ovdje naravno se misli da i gospodar svjetova to je koji posjedi apsolutnu eh, savršeno svojstvo eh, znanja, sluha, vida, da je tu, da te prati i zna, znači tvoje stanje zna i čujete šta god da radiš, vidiš šta god da radiš. Tako da se ne misli da je gospodar svjetova bićem, ustvorenja, jer to ne doluke gospodaru svjetova koji je iznad, iznad arša, te bare i to su svojstva manjkavosti, a svojstva znači savršenstva i uzvišenosti da je on gospodar svjetova ala iznad znači svi stvorenja, a su stvorenja daleko, daleko znači od njega. <clears throat> Taberi Rahimahullah kaže da ovaj hadis ukazuje od fika, znači razumijevanje ovoga hadisa, jeste da je pokuđeno podizati glas prilikom dove. Znači oni su tekbirali i oni su šta? Donosili telbiju. Kada su znači toliko znači, podizali svoj glas, da on kaže od fika razumijevanja ovoga hadisa jeste da je pokuđeno podizati glas prilikom, prilikom učenja dove. I kaže ovo je stav većine selefa od ashaba i tabijina. Zatim od podova Dala, Allah subhanahu wa ta'ala koji je uzvišen čuje sve glasove svih stvorenja. S druge strane kazali smo da, njegove, da njegova e, savršena osobina nije slična osobinama stvorenja. Jer sve ovo što danas vidimo, mi koji su bili prije nas, koji će doći nakon nas, su Allahova te bare koja tala sičušna stvorenja koja su živjela u jednom određenom periodu nestali su. Nestoji i sluh s njima. Sve izmrlo koje su imali osobine kod pri sebi. A gospodar svjetova ima znači osobine koje su oduvijek i zauvijek. Nikada ne nestaju. Tako da njegov sluh koji je savršena osobina koja prati gospodara svjetova, koja uzjega pri njemu, nikada neće nestati. Zato kada se pomrije, kada nestanu stanovnici zemlje i stanovnici zemlje, o nebesa, kada gospodar sve usmrti, kada ne bude ništa stvorenog, gospodar svjetova će tada kazati limen ili mulku ili Kome je danas vas pripada? Da li će biti neko ko čuje da se odazove, da govori, neće biti nikoga. Zato će gospodar moćni uzvišenjem govoriti sam sebi kako mu dolikuje Lillahi il qahar Vlast pripada jedino danas gospodaru jednom Allahu koji je Al-Kahar, koji se pokorava. Njegovo ime Al-Kahar, znači koji se pokorava kada hoće, kada poželi, samo kaže kum fe je Budi i ono biva. Znači toliko e, ove stvari na koje ukazujemo, ukazuju znači na razliku između Allahovog te bareke letala savršenog svojstva, znači sluha, ili sve osobine koje posjeduje kod sebe, koliko su od osobina stvorenja. <clears throat> Zatim treći plod spoznaje ovog velikog Allahovog te bareke letala imena jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala negirao tvrdnju mušrika u vremenu poslanika sallallahu alihi vseleme koji su razgovarali oko toga da li Allah čuje ili ne čuje. Ili koji je to, znači, govor koji Allah subhanahu ta'ala čuje, a koji ne čuje. I ovo nam prenosi Abdullah ibn Mesud radi koji bilježi Buharija, znači događaj, gdje kaže, kod kade dok je stajao došle su tri osobe. Pa nije siguran da li su dvije bile iz plemena Saqif ili su, znači, a jedna iz plemena Kureš, ili su dvije iz plemena Kureš, a jedna iz plemena Saqif. Pa i opisuje, kaže, puno, puno sala u njihovim stomacima a je malo znanja o njihovim srcima, kako je opisao. Zatim kaže, i govorili su riječi o kojima do tada nisam znači slušao, nisam čuo takve, takve riječi. Pa jedan od njih je kazao, misliš li da Allah čuje ovaj naš govor? Znači on se lagano razgovarao kod Kabe, misliš li da li Allah te bare je tada čuje ovaj naš govor? Pa ovaj drugi kazao, kaže, ako mi podignemo ton, Allah čuje, a ako tiho kažemo, Allah ne čuje. Suha. Kako su imali loše mišljenje gospodaru svjetova? Kada podignemo glas, Allah čuje, kada ga spustimo, ne čuje. Treći kaže, ako čuje jedno od toga, čuje sve onda. Je najpametniji. Znači ako čuje, on čuje sve ostalo. Pa kaže, sam otišao poslaniku sallallahu alihi vseleme i prenio ono što su kazali. Pa je Allah Đelešanu objavio, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ vi se niste skrivali, niste se prikrivali i zaklanjali, što ste se u smislu, znači, htjeli samo tek tako zaklanjati, nek ste mislili, znači, da će svjedočiti protiv vas i vaše, e, vaš, e, vaš sluh, vaši pogledi i vaše kože. Walakin zanentum, ali ste, kaže, vjerovali čvrstim jekinom, kinom, الله لا يعلم كثيرا مما كنتم a ste sigurno mislili, znali i vjerovali da Allah ne zna puno stvari ni što vi činite. Što znači da su imali loše mišljenje o gospodaru svijeta, odnosno opisali su gospodara svjetova da on ne čuje ili nešto čuje, nešto, nešto ne čuje. I ovaj kuranski ajet je negirao znači njihovu tvrdnju da ne postoji znači nešto što se može kazati, izreći, a da gospodar svjetova ne posjeduje zna, odnosno da ne čuje, da ne tu, tu stvar. Četvrti plod jeste da gospodar svjetova, ono što smo do sad uvidjeli, e, na puno mjesta spominje ovo Allahu te barek i ime se sa drugim imenima. Znači završava ajete nekada kaže Wallahu samiun alim, Allah je taj koji sve čuje i sve zna. A nekada kako smo kazali inna Allahe samiun basir, Allah Đelešanu sve čuje i sve vidi, a nekada kaže innehu samiun qarib zaista taj koji sve čuje, koji je jako, jako blizu. Znači, e, sve ti ovo ukazuje Habibi na veličinu gospodara svjetova, što zahtijeva, znači, ovaj plod da uđe u tvoje srce, ova spoznaja, da budeš bolji, jačeg imana, svjesni, da Allah Đelešanu sve čuje, da paziš šta pričaš, a Bibi, jer ovdje ovi ajeti, odnosno ova imena koja uzmao od prošlog puta, ukazuju na oprez kod vjernika kolika treba biti velika kada priča, kada govori, kada čini. A sebi ne smiješ sve što da pričaš, jer sve što kažeš gospodar svjetova čuje. Tako se onda biraju riječi. Onda se biraju riječi šta ćeš kazati i kako će se kome obratiti, gledajući prvo svega da ne povrijediš gospodara svjetova, znači njegove šarijanske propise, a zatim znači da ne povrijediš osobu kojoj se obraćaš ili koju spominješ, da imaš pravo njihovo. I nakon svega toga ti je onda poznato zabrana gibeta, nemimeta i svi ostali, znači zabrana sa kojima je došao poslanik sallallahu alihi od gospodara svjetova. Jer stvorenja kada zaborave i kada izgube ovu svijest o gospodaru svjetova, el alim, el sami, el habir, da čuje sve, da vidi sve, da je o svemu obaviješten, onda dolazi do fesada na zemlji i velikog nereda. Onda jedni druge gibetimo, onda jedni druge znači e, potvaramo, prenosimo tuđe riječi što nije znači u slučaju dozvoljeno i mnoge, mnoge druge gore stvari od toga. Jer dolazi onda dizanje ruku i onda ubijanje i onda kaj vas sve to zaslužio. Zbog čega? Zato što se izgubila ta svijest, ovaj iman. Zato vjernik ima, vjernik se zove potpunog imana i onaj koji nije potpunog imana. Sve stvari koje ti o, onaj, gospodar se to naređuje, a ti ih ne radiš, ili što ti je zabranio, ti ih činiš, one tu umanjuju tvoj iman, više nisi na onom stepenu potpunog imana, tvoj iman pada polako i opada. I zato onda se dozvoliš ove stvari koje su ti zabranje. A kad ti je svijest u gospodaru svjetova jaka, ova imena, znači tu srca su ulase, spoznaje o tome, prozrokuju plodove, prihvatio to radiš po tome, onda bibi tvoj ima raste, raste, raste, raste. Samo Allah te barek zna veličinu takvog imana. Zatim peti plod jeste da Allah subhanahu wa ta'ala čuje vapaj nevoljnika koji, znači Allah te bareke ve ta'ala doziva i traži. Suhala evo jedan od primjera što svi svjedoci. Prošla džuma u Egiptu, znači na nam Tahriru, trgu oslobođenja, koliko je naroda dovilo i vapilo, dozivalo gospodara svjetova na, znači u toku namaza i nakon namaza u dovi. Dala te bareke ve ta'ala u toku noći se odazvao, znači promijenio situaciju. Oni su svi, znači, aminjali, svi su tražili gospodara svjetova da iz, izmijeni, promijeni vlast. Da predsjednik ode. I zaista tako se i desilo. A koliko znači mi sami možemo biti svjedoci koliko se nama gospodar odazvao, našim vapajima, koliko smo ga puta dozvali. Ima neko od vas sada da kaže, e, ja sam to vjela, mi se nije odazvao. Moraš, a bi naći mnošto primjera kako se gospodar svjetova odazvao. Možda si ih zaboravio, jer nisi onaj koji zahvaljuje na blagodatima gospodara svjetova. A da zahvaljuješ uvijek bi znači bio taj koji se sjeća djeti salate bare kvetala odazvao i kako je doviti se odazvao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب Kada te moji robovi upitaju o meni, gdje sam? Ti im reci, zaista je on blizu. zaista je znači Allah subhanahu wa ta'ala blizu, pa pojašnjava znači na što se misli tu, pa kaže uđibu da'vete da'i idha da'an. Odazivam se dovi nevojnika kada me pozove. Bilo koja situacija, bi, bilo koji trenutak, Allah čuje tvoj vapaj. Samo ga dozovi, prizovi. Protiv bilo kakvog neprijatelja, protiv bilo kakvih prepreke, protiv bilo čega što te ometa, što ti smeta, što ti je potrebna Allahova moć i snaga da te pomogne, podigni ruke zavapi, dozovi, gospodar svjetova kaže da je blizu i da se takvima, takvima odaziva. Ovdje treba Habibi da bude jak iman, svijest o Allahu, znači da ti zaista uđe to u srce. Ne da kažeš Allah čuje, Allah vidi, Allah se odazva, blizu je. I ono znaš ideš na nego zaista da to doživiš, da to osjetiš, da taj iman imaš u svom srcu koji je ušao, koji se ulio i nema snage niti moći na dunjaku koji može izvući taj iman iz svog srca. Nema snage, nema moći da taj iman izvuče. Istinski iman. Ali onaj koji je nestabilan, pa jesi, nije, ima šek, ima sumnja, dijeli ili nije, a bi od toga nema ništa, vapiti čitav dan, čitav noć dozivaj. Sa imanom u Allaha subhanahu wa ta'ala, moći ćeš, znači da ostvariš ono što tražiš gospodara, gospodara svjetova. Ibrahim a.s. i Ismail nas podučavaju. Kada su gradili Kabu, kada su učili dovu, kazali su Rabbena taqabbal minna, gospodaru naš primi od nas. I ovo nas uči kako naša dova treba biti. Znači, gospodaru učiš, primi od nas, prihvati, a na kraju završava što pa kažeš inneke ente esamijun alim. Zaista si ti taj koji sve čuje i sve zna. Svaku dovu znači koju učiš treba da uskladiš jer ova imena koja učiš sada o Allahu te bareke da znaš kako ćeš ispustiti u svojoj dovi. Kad dozivaš na kraju, potvrđuješ da Allah sve čuje, dozivaš onoga koji sve čuje i sve vidi. Nije mu nepoznato tvoje stanje, nije nepoznato tvoj hal, ali on traži od te poniznost da mu dokažeš ti njegov rob, da se spustiš, da digneš ruke, da se osamiš, da zaplačeš, da glas podrhti kada ga dozivaš tu veličinu Subhanova. Pogledajte, znači, kroz ova imena kolik, kako upoznaješ stvoritelja svjetova, koliki je. Da je eh, sasvim jasno kolika je zabud oni koji kažu Allah je na svakom mjestu. Kroz ova imena tek tada vidiš i shvatiš tu zabludu, do tada si možda Allahom voljom shvatio nešto, ali kad naučiš ove dokaze i ova imena, njihovo značenje, tek vidiš zabludu. Svi oni koji opisuju gospodara svjetova sa svojstvima, svojstva majkavosti. Zatim, žena Imrana, kada je isto tako dozvala gospodara svjetova, dozvala ga ovim velikim imenom. Pa kaže, iz palet imratu imrane, rabbi inni nazartu leke ma fi batni muharrara. Kada je kazala žena, znači, Imrana, gospodaru moj, ja ti zavjetujem, znači, ono što je utrobi u stomaku mom. Da će tebi biti odan. Pa kaže, fetakabbel minni, zato te volim da prihvatiš to od mene, ovaj zavjet moj, ovu dovu moju, inneke ente samir alim, zaista si ti onaj koji sve čuje i sve zna. Da li se odazvao gospodar njoj? I ovo je dovi, jeste, i ne samo da se odazvao, znači da ona ustraje u tome, da dođe novorođenče, da se rodi, nego Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Allah je prihvatio, znači, njenu dovu. Prihvatio, znači, na jedan lijep način i ne samo to, kaže وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا i on je učinio da ona na jedan najljepši način odraste. Na najljepši, pogledajte te dove, kad je čovjek svjestan koga doziva, od koga traži, šta traži. Ne daj da bude rikan, daj da bude vođa, daj da bude prijesenik, daj da bude neko nešto. Da bude rob koji će biti ustrajan, od se misli ko će biti, znači traža do gospodara svjetova, da bude taj koji će, da bude ta koja će održavati onaj dul, aksa. To znači koja će biti u ibadetu, činiti gospodaru svjetova ibadetu. To je tražilo. I gospodar je tu dovu primio i na kraju fino, znači do, sve se desilo, super, rodilo se, odgojio, izraslo na najljepši, način. Zatim da Zakariju kaže Unalike da Zakarija rabbe Opisuje da je tamo u tom mjestu Zakarija dozvao svoga gospodara riječima Kale rabbi hebli min ledunke tajjiben Gospodaru moj, podari mi dobro potomstvo, lijepo potomstvo. I gospodar svjetova mu se odazvao, kaže Inneke se mi u Ovdje on potvrđuje gospodaru svjetova da on se mi koji sve čuje, kaj in, ti si onaj koji čuješ dove, koji uslišavaš dove. Zna koga doziva, zna od koga traži i to potvrđuje s jekinom. Ne tek tako, gospodaru izbavi me, daj mi, podari mi ništa, nego znam se s čvrstim ubjeđenjem gospodara svjetova da je takav. Zatim za Jusufa, ali se sjećate se oni e, e, e, neugodnosti koje doživio iz spletki žena, pa je zavapio i dozvao gospodara svjetova, gospodar svjetova se odazvao Jusuf, pa kaže فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ On se odazvao Jusufu, ali i sram, i sve njihove spletke ostranio, ostranio od njega, innehu huwa samiju alim. A gospodar se opisuje, pa kaže, on je taj koji sve čuje i sve vidi. Samo zavapi, samo dozovi, prizovi, gospodar svjetova, gospodar svjetova se odaziva jer je to njegova osobina. E, na kraju, znači, imamo situaciju da svi mi s vremena na vrijeme doživljavamo, doživljavamo napade ili vesvese šeitana. Šeitana, njegovih sredbenika. U svakom čošku. Allah te barek nam naređuje kada to dođe, znači, kada dođe njegova svesa, kada dođe nešto što je ružno, kad ti dođu takve misli da zatražiš i da se zatraži zaštitu gospodara svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِمَّا imma مِنَ شَيْتَانِ ash فَسْتَعِذْ بِلَّا Naredba. A kada osjetiš da ti dođe šetano je fasta'iz billah. Traži utočište i zaštitu kod Allaha svjetova. Kada opišemo gospodara ovim savršenim osobinama, vidiš od koga traži zaštitu. Znači, ko je taj koji će te uistinu zaštititi? gospodar svjetova. I na kraju kaže, innehu on ali Zaista je on taj koji sve čuje i sve zna. Od takvog gospodara traži zaštitu koju ćete zaštiti od ljudi, znači šetanovih sredbenika u obliku ljudi ili znači njihovi nevidljivi, ovi koji nam nisu znači vidljivi za naše oko, koji došaptavaju i spatkare, sve to gospodar Svjetova je u stanju da te zaštiti, da te sačuva, da bude znači onakav kakav on subhanahu wa ta'ala traži, međutim ništa ne može bez Allahove te barek moći njegovog odobrenja, njegovog kadra da to traži, moli od gospodara svjetova te učesti na pravom putu, da shvatiš, razumiješ njegove ajte, njegov kitab, njegov sunet poslanika sallallahu alihi wasallame, kako bi ga obožavao na način kako to gospodaru te barek ta'ala dolikuje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini ova naša predavanja koristim prije svega mene i vama i svima koji budu nakon ovoga slušali. Molim Allah subhanahu wa da nam poveća iman, da uputi naše zalutale, da oprosti nama, našim roditeljima i svim, znači muslimanima, da popravi stanje muslimana u čitavom umetu na naše safove jedini, a da one koji spletkare i koji žele, znači da se safovi naše razjedine, da te sve spletke vrate njima od glavu, i naša zadnja dova jeste subhanek Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.